Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient organizuje ciklus predavanja pod nazivom Stazama Allahovog miljenika. miljenika miljenika, miljenika. رأيته مطرقا يبكي فأبكاني Poštovani slušalci, cijenjene slušateljke, assalamu alaikum, dobrodošli na Talase BM Radija i dobrodošli u još jednu emisiju u ciklusu predavanja pod nazivom Stazama Allahovog miljenika. Na talasima BM radija svake nedelje od 20 e, sati eminentni uvaženi predavači, a večeras sa nama Elvedin Pezić. Tema emisije Potreba čovječanstva za Kur'anom. Našem gostu e, želimo dobrodošću i assalamu alaikum. Alaikum assalamu wa rahmetullahi wa barakatuh. Evo, drago mi je e, da je naš gost večera sa nama i e, govorit će o jednoj zaista, zaista zanimljivoj temi. Poštovani slušalci, ako imate pitanja, već sada možete slati SMS poruke, mailove, a naravno sve usko vezano za večerašnju temu. Još jednom kažem, tema je potreba čovečanstva za Kur'ana. Bujro. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Cijenjena braćo i poštovane sestre, kao što ste čuli, mi ćemo se večera združiti i govoriti o temi koja je svako, svakako aktuelna i atraktivna, govorit ćemo na temu potreba čovječanstva za Kur'anom. Nakon uvodne riječi mi ćemo ako Bog da spomenuti nekoliko argumenta koji ukazuju na vrijednost učenja i druženja sa Kur'anom. Nakon toga ćemo spomenuti nekoliko riječi o veličini Allahove blagodati to što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an i učinio ga dostupnim ljudima. Nakon toga ćemo spomenuti neke primjere da vidimo kako su prve generacije živjele sa Kur'anom i na kraju pokušat ćemo spomenuti neke ajete koji su interesantni i svima nama potrebni drugim riječima kazano kada bi se mi družili sa Kur'anom kada bi živjeli sa Kur'anom mnogo toga bi našli u Kur'anu pa ćemo spomenuti neke primjere šta bi to mi sve našli tamo kada bi se družili sa Kur'anom braćo moja draga i cijenine sestre tema o kojoj večeras govorimo svakako je opširna i vjerujte da ja lično sam imao mnogo problema u odabiru onoga što ću večeras kazati jer kada sam pripremao večerašnje izlaganje mnogo je toga što sam želio da kažem ali zbog skućenosti s vremenom morali smo neke stvari i preskočiti i zaista kažem tema je opširna ono što kažemo samo je rezime onoga što su islamski učenjaci u svojim knjigama kazali o ovoj tematici. Svakako, braćo moja draga, ja lično kada govorim, kada se obraćam, pokušavam da govorim o stvarima koje su aktuelne, odnosno pokušavam da govorim o problemima muslimana, o problemima koji neprestano pogađaju umet, odnosno ukazati na Odakle muslimanima dolazi problem? Jer vidimo, braćo moja draga, da stanje muslimana na svjetskoj sceni nije dobro. Musliman mu'min treba da poznaje zlo. Ne kako bi ga činio, već treba da zna odakle dolazi zlo kako bi ga se čuvao. Kaže Huzeyfe radijallahu ta'ala anhu u hadisu koji je zabilježio imam Buharija. Ljudi su pitali Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o dobru, a ja sam ga pitao o zlu bojeći se da me to zlo ne zadesi. Na osnovu ovih riječi mi kažemo čovjek mu'min musliman treba da zna gdje je problem, odakle dolaze vjetrovi problema ummetu muslimanskom, a mi smo svakako sastavni dio ummeta i nakon toga da znamo kako da se odnosimo prema tim problemima, a ne kako bi ih mi činili. Braćo moja draga i cijenine sestre, moram napomenuti na početku da ako želimo govoriti o ovoj tematici, a svi znamo kako je naše stanje jadno u pogledu odnosa prema Kur'anu, onda prvenstveno moramo biti otvoreni, moramo biti objektivni kako bi ako Bog da na kraju krajeva izišli sa pozitivnim rezultatima. Kada govorimo o ovoj tematici, ne možemo, braću moja draga, nikako, a da ne spomenemo jednu činjenicu, a to je da velik broj ljudi koji se deklarišu kao muslimani kako na našim prostorima u Bosni i Hercegovini, tako i diljem <clears throat> cijeloga svijeta u velikom broju slučajeva ljudi nisu svjesni šta posjeduju, koliko veliko blago posjeduju kada je u pitanju Kur'an, Allahov subhanehu wa ta'ala govor. Primjer muslimana a možemo slobodno i kazati primjer cijeloga čovječanstva, kada je u pitanju njihov indolentan odnos prema Kur'anu, je primjer čovjeka koji u svojoj kući ima prepunu saharu zlata, a on umire od gladi. Zamislite, braću moja draga, šta bi mi kazali za takvu osobu koja ima u kući sanduk prepun zlata, prepun dragulja, ali u isto vrijeme on je toliko gladan da umire od gladi. Svako od nas bi kazao, pa zašto taj čovjek ne uzmi nešto od tog blaga i ode sebi kupiti ono što mu je potrebno za egzistenciju. Takav je primjer i muslimana i čovječanstva. Ljudi se muči, ljudi su se utopili u nemoralu, u grijesima, a rješenje je, braćo moja draga, tako blizu. Rješenje je u pridržavanju za ono što od nas traži naš gospodar uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Velik broj ljudi nije svjestan činjenici da imaju Ovo govorimo znači o muslimanima Velik broj ljudi nije svjestan veličine Allahovi blagodati prema njima To što imaju knjigu U kojoj je govor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala Braćo moja draga Kur'an je Allahov govor I on će ostati neizmjenjen Autentičan, originalan sve do sudnjega dana. Onako kako je objavljen prije 1400 godina, on je i danas u originalnom, autentičnom obliku. A kako i ne bi bio kada je uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, jedino garantovao da će sačuvati Kur'an od izmjene i od promjena i od bilo kakvi dodataka. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Hijr Inna nahnu nezelna zikra wa inna lehu lehafidhun Zaista mi objavljujemo Kur'an i mi ćemo nad njime bdjeti. Braćo moja draga i cijenine sestre, također u ovoj uvodnoj riječi ne mogu da ne spomenem jednu činjenicu, a mi svi smo, mi svi smo mi svi smo svjedoci istinitosti te činjenice, a to je da ljudi kada slušaju Kur'an, kada se druži sa Kur'anom, to ostavlja na njih traga i svakako biva razlogom da se ljudi vraćaju svome gospodaru. I ta činjenica je primjetna u današnjem vremenu koliko je ljudi koji su samo jednom uzeli Kur'an, pročitali nešto u Kur'anu i shvatili su da je to govor uzvišenog Allaha i da je to ono po čemu treba da žive u svakodnevnom životu. Poslušajte samo ovaj interesantan primjer koji se desio za vrijeme Allahog poslanika alaihi salatu wasalam sa poznatim ashabom koji se zvao Tufail ibn Amir radi Allahu ta'ala anhu. Tufail ibn Amir je bio čovjek pjesnik, Tufel ibn Amir je bio poglavar svoga plemena, a u to vrijeme biti pjesnik značilo je imati najveću titulu tog vremena kao danas biti akademik. I taj Tufel ibn Amir, poglavar svoga plemena, pjesnik, odlazi u Meku gdje su ga sreli kurejišije i toliko su mu govorili o Allahovom poslaniku u negativnom kontekstu, govoreći kako Allahov poslanik svojim govorom rastavlja oca od sina, suprugu od muža rastavlja najbolje prijatelje pa su toliko govorili negativno o poslaniku alaihi salatu wasalam da je on kazao kada budem išao klanjati u harem Kiabe ja ću staviti pamuka uši i tako se zaista i desilo kada je krenuo u Kabu da tavafi da obiđe oko Kiabe stavio je pamuk uši ali Allah subhanahu wa ta'ala je htio da ipak nešto čuje Allah ovog poslanika je zatekao kako klanja kod Kiabe kada je prolazio pored njega čuo je samo nešto malo od govora uzvišnog Allaha te barake ta'ala pa je sam sebi kazao zašto da povjerujem u riječi onih koji su mi govorili o ovom čovjeku zar ja nisam pjesnik zar ja nisam razuman insan zar ja ne mogu presuditi i rasuditi šta je to dobro za mene a šta je loše ako ono što ovaj čovjek citira bude dobro za mene ja ću to prihvatiti a ako bude loše ja ću to ostaviti pa je izvadio pamuk iz svojih ušiju, porazgovarao sa Allahovim poslanikom, alaihi salatu wasalam, otišao do njegove kuće, pa mu je Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, proučio samo tri sure, braćo moja draga, pogledajte samo kako Kur'an ostavlja traga na ljudska srca. Proučio mu je tri sure koje mi svi znamo na pamet. Kul huvallah, kul e'udhu bi rabbil felak i kul e'udhu bi rabbin nas. Kada je ovaj ashab čuo ti riječi, kaže ovako nešto nisam nikada čuo, ovo može biti samo govor stvoritelja zemlje i nebesa, pa je prihvatio islam. Također u ovoj uvodnoj riječi želim da kažem, braćo moja draga, i da spomenem jednu veoma bitnu činjenicu. Mi smo je dosta puta spominjali kroz naša druženja, ali implementirajući u našem životu riječ uzvišenog Allaha wa zekir fe inne zikra tenfe'u l-mu'minin ti opomini opomena će koristiti mu'minu želim ponovo da spomenem ovo jedno veliko islamsko pravilo koje će nam trebati u večerašnjem izlaganju koje glasi sve što uzvišeni Allah naredi ljudima u tome je hajr u tome je dobro za njih još na dunjaluku a nagrade pokornosti Allahu će tek dobiti na ahiretu. S druge strane, sve što Allah zabrani, makar to mi u datom <clears throat> momentu i ne mogli dokučiti, sve što Allah zabranjuje je zlo za ljude i za njihov život na dunjaluku, a grijehe i kaznu zbog toga što su to činili tek će vidjeti na sudnjem danu. Evo nekoliko primjera. Braćo moja draga, vi znate za vjerodostojen hadis kojeg je zabilježio imam Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Allahu poslanik prokleo ljude koji daju mito i one koji tu uzimaju. Velik broj ljudi smatra zašto da ne dajemo mito, zašto da ne uzimamo mito, nesvatajući da na taj način ruši temelje sreće u jednom društvu. Jer zamislite, braću moja draga, šta se dešava kada ljudi počnu činiti taj gnusni grijeh. Neko će dati mito, ali šta ćemo sutra sa onim jadnim penzionerom, onim siromahom koji neće moći dati mito, I na taj način će biti uskraćena njegova prava. Čovjek će sutra dovesti svoju hanumu možda u neku instituciju da se porodi ili nešto slično, ali ako možda ne bude spreman da plati neke dodatne tarife, možda će mu biti uskraćena njegova prava. Ili s druge strane, svi mi znamo da je ženi muslimanki obaveza da kada izlazi iz kuće bude pokrivena onako kako od nje vjera traži. Velik broj žena smatra da to nije neki veliki problem. Ali ako vidimo koliko stvari se vezuje za to pitanje, onda će nam biti jasno zašto je uzvišeni Allah te barake otala to naredio i da samo tako možemo doživjeti sreću na Dunjaluku. Pa primjera radi, žena kada izlazi otkrivena onako kako nije dozvoljeno vjerom, to prvenstveno privlači muškarce. Nakon toga svakako dovodi do kontakta sa takvom osobom nakon toga nerijetko dolazi i do bluda nakon bluda šta dolazi dolazi proširenje zaraznih bolesti koji smo svjesni svi kao što je nagovijestio Allah u kada se proširi blud u jednom mjestu Allah će dati iskušati taj narod bolestima koji nisu prija poznavali pa mi danas imamo sidu koja nije bila poznata prija Nakon toga, nakon što se proširi blud, dolazi vambra, vambrašna djeca koju niko ne voli. To su osobe koje nema ko odgajati, njih će odgajati ulica i sutra šta imamo? Imamo omladinu na ulicama koja je problematična, omladinu koja hoće ukrasti, omladinu koja jednostavno hajda kažemo jednom riječu jednostavno, postali su kriminalci, zato što ih nema ko odgajati. Pogledajte, braću moja draga, kako jedan grije povlači drugi grije. I zato kažem i odgovorno tvrdim da sve što uzvišeni Allah naredi, u tome je hajr za nas na dunjaluku. A sve što nam zabrani, u tome je zlo za nas. I ako budemo činili to što je zabranjeno vjerom, znajte da ćemo sami sebi zamutiti bistru vodu ovo dunjalučkog života. Nakon što smo shvatili ovo pravilo, pogledajte samo koliko pažnje Allahu poslanik alaihi salatu wasalam posvećuje Kur'anu i podstrijeku ljudi da uče Kur'an. Zato kako bi oni osjetili dobrotu dunjalučkog života. A se vape ako Bog da učenja Kur'ana će svakako imati na ahiretu. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu koji je zabilježio imam Tirmizija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca ko prouči harf iz Allahove knjige imat će dobro djelo, a dobro djelo se desetorostruko nagrađuje. Pa kaže Allahov poslanik, želeći da pojasni ovaj hadis, pa kaže, ja ne kažem elif, la, mim je samo jedan harf, već je elif harf, lam je harf, mim je harf. Pogledajte koliki velik podstrijek na učenje Kur'ana zbog koristi koje proizilazi iz učenja Kur'ana za naš ovodunjalučki život. Za svaki proučeni harf čovjek će imati sevap i nagradu kod Allaha te barake od ta'ala. Kaže također Allahu poslanik alihi salatu wasalam u hadisu koji je zabilježio imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca doći će na sudnji dan post i Kur'an zauzimaći se za svoje sahibije pa će kazati post gospodaru Ja sam svoga sahibiju uskratio pića i hrani. Kada su drugi jeli, on je postio. Pa dozvoli mi da se zauzimam za njega na, na sudnjem danu. A kazat će Kur'an gospodaru, ja sam svoga sahibiju uskratio spavanja noću. Kada su svi spavali, on je učio Kur'an. Pa će im Allah dozvoliti da se zauzimaju. A blago se onome za koga se bude zauzimao Kur'an, onome za koga se bude zauzimao post. Također, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam khairukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allama najbolji među vama su oni koji se poduče Kur'anu a nakon toga i druge podučavaju Evo, braćo moja draga i cijenine sestre, jednog načina kako se možemo preispitati koliko smo mi dobri. Ovo su smjernice Allahovog poslanika gdje kaže Hajruku men ta'allama al-Qur'an Najbolji u jednom društvu su oni koji se poduče Kur'anu a nakon troga i druge podučavaju tome. Također kaže Allah poslaniku Hadisu kojeg je zabilježio imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca kaza će se insanu na sudnjem danu uči Kur'an kao što si ga učio na Dunjaluku i uzdiži se stepene u stepene džennetske uzdiži se i tvoj zadnji tvoj stepen na ahiretu je ondje gdje proučiš zadnji ajet Kur'ana Shodno tome, braćo moja draga, musliman treba da se potrudi da zna što više Kur'ana na pamet kako bi što veću da ređ, deređu i stepen na sudnjem danu dobio. Nažalost, mi od onih 114 sura u Kur'anu u velikom broju slučajeva znamo 10 ili 15, tako da nije očekivati da ćemo imati neke velike deređe na sudnjem danu. A s druge strane, problemi na Dunjaluku koji će nas čekati zbog toga što se nismo družili s Kur'anom su druga stvar. I zadnji hadis koji ćemo spomenuti, a mnogo je hadisa Allahu poslanika alaihi salatu wasalam u kojima se preporučuje druženje sa Kur'anom, ali evo mi ćemo se zaustaviti sa ovim hadisem gdje kaže Allahu poslanik jedne prilike ashabima, zar ne možete svaku noć, prouč, svaku noć proučiti trećinu Kur'ana? Pa kažu ashabi Allahu poslanče, kako da neko od nas prouči trećinu Kur'ana u jednoj noći? kaže Allah poslanik kul huvallah rijedi trećinu Kur'ana znači proučiti kul huvallah čovjek će imati sevap trećine Kur'ana sve braću moja draga zbog koristi koja proizilazi kako na Dunjaluku tako i na Ahiretu po one koji se druži sa Kur'anom Nakon što smo vidjeli ove argumente koji ukazuju na vrijednost druženja sa Kur'anom, postavlja se, braću moja draga, pitanje gdje smo mi u odnosu na ove argumente? Hajde da budemo realni, hajde da budemo objektivni. Koliko je ljudi u našem podneblju koji se deklarišu kao muslimani, a koji znaju učiti Kur'an? Ne govorimo kako uče Kur'an, ne govorimo da li razumiju ono što uče, samo koliko ljudi uči Kur'an. Ubijeđen sam da 10% ljudi, možda od onih koji se deklarišu muslimani, znaju učiti Kur'an. To je, braćo moja draga i cijenine sestre, više nego katastrofalno. Je li moguće da toliko volimo našeg gospodara koji nam je podario sve ono što imamo i zdravlje, i vid, i sluh, i porod, i potomstvo, i mir, i blagostanje, sve je to od uzvišenog Allaha. Pa zar toliko volimo uzvišenog Allaha da nismo mogli u životu odvojiti mjesec dana pa da naučimo čitati njegov govor? Iz ljubavi prema našim stvoriteljom Svake godine možemo odvojiti mjesec dana i otići sa svojom porodicom negdje na ljetovanje, a jedne godine, u 60 godina našeg dunjalučkog života, nismo mogli odvojiti mjesec dana. A mjesec dana je dovoljno, ja odgovorno tvrdim da osoba koja bude željela da nauči Kur'an učiti, da je dovoljno mjesec dana kontinuiranog rada da se poduči ispravnom učenju Kur'ana. Braću moja draga i cvinne sestre, muslimani vjeruju da ne mogu svoga gospodara vidjeti na dunjaluku. I to je potvrđeno riječima Allahog poslanika u hadisu kojeg je zabilježio imam Taberani sa vjerodosnim lancem prenosilaca da je poslanik kazao vi nećete vidjeti svoga gospodara sve dok ste živi. Tek ćete ga vidjeti na sudnjem danu. Ali, braćo moja draga, to što ne možemo vidjeti gospodara, to ne znači da ne možemo se naslađivati učenjem njegovog govora, uzvišeni Allah iz milosti prema svojim robovima omogućio im je da mogu učiti njegov govor, družiti se sa njegovim govorom. A znajte, braću moja draga, da kada bi se Kur'an objavio kakvom brdu, ono bi se iz strahopoštovanja prema Allahu smrvilo. Dobro ste čuli, braćo moja draga, i to nisu moje riječi, to su riječi uzvišenog Allaha u suri Al-Hashr, gdje kaže uzvišeni Allah A'udhu billahi minash shaitanir rajim Lau anzalna hadha al-Qur'an ala jabal La ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah Wa tilka al-amthalu nadribuha للناس لعلهم يتفكرون Poslušajte samo prijevod ovog ajeta, prijevod značenja ovog ajeta, da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha prema Allahu raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. Braćo moja draga, mi imamo govor uzvišenog Allaha pred sobom Govor onoga koji je stvorio zemlju i nebesa. I taj govor kada bi se objavio kakvom brdu, ono bi se od strahopoštovanja prema Allahu raspalo. Pa zar smo zaboravili i zar nismo svjesni veličine te nagrade? Velik broj ljudi smatra da druženje sa Kur'anom, život sa Kur'anom je nešto dodatno, neko dodatno opterećenje. A Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio da te nejasnoće ostanu, već nam ih je razjasnio. Pa kaže uzvišeni Allah u prvim ajetima surije Taha Taha ma anzalna alejka al-Qur'ana li teška, illa tazkirata li limen jahša Taha, mi ti ne objavljujemo Kur'an da bi se mučio. Kur'an nije objavljen da bi se mučili i to nam Allah subhanahu wa ta'ala jasno daje do znanja kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, već da bude pouka onome koji se Allaha boji. Kur'an je objavljen da bi bio upustvo muslimanima u njihovom svakodnevnom životu, kaže uzvišeni Allah u ajetima koje neprestano slušamo u džamijama. Elif la mim, zalike el kitabu, la rejbe fihi, hudel lil muttaqin, elif la mim. Ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnje upustvo bogobojaznima. Kur'an je upustvo od Allaha tebareke wa ta'ala bogobojaznima. Kako čovjek koji je stvorio uzvišeni Allah i zna šta mu treba, može živjeti na dunjaluku bez upustva onoga koji ga je stvorio. Uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala i svoje milosti prema robovima učinio je Kur'an lagahnim, dostupnim svakome. Pa kaže uzvišeni Allah وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ Mi smo Kur'an olakšali Olakšali smo njegovo učenje. Fehelmi mudekir, imali onih koji želi da pouk uzmu? Pogledajte, braćo moja draga, danas možete u Bosni naći dječake od 10 ili 12 godina koji znaju čitav Kur'an na pamet, a ne znaju riječi arapskog jezika. To je Allahova blagodat prema nama da možemo naučiti Kur'an i da ga je Allah te bareke ta'ala olakšao, ali komi? Onima koji istinski vole gospodara i koji želi da nauči Allahov govor. Također, braću moja draga, s druge strane, možda će neko pomisliti, dobro, pohvalno je da čovjek se druži sa Kur'anom, da živi sa Kur'anom, ali to nije obaveza. Ali, braću moja draga i ciljne sestre, to nije istina. Mi moramo, to je naša obaveza, da se družimo sa Kur'anom i da to bude naša danonoćna vodilja u svakodnevnom životu. Jer onaj ko okrene glavu od Allahove knjige, ali ne bukvalno glavu, već okrene glavu postupcima, ne bude živio po Allahovom govoru, njemu prestoji težak život.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 Kaže uzvišeni Allah, a onaj ko okrene glavu od moje knjige, taj će teškim, mukotrpnim životom živjeti. Allahu akbar. Evo, braću moja draga, izlaska iz teške situacije. Evo izlaska iz teške duhovne, psihičke, a i materialne situacije. Rješenje je u pridržavanju za Kur'an. S druge strane, okretanje glavi od Kur'ana svakako nosi sa sobom težak i mukotrpan život, pa kaže uzvišeni Allah, a onaj ko je okrenuo glavu od Allahove knjige, bit će na sudnjem danu slijep, proživljen, pa će kazati gospodaru moj, zašto si me slijepim proživio, a ja sam na Dunjaluku imao vid? Kaže, tako isto su tebi dolazili na Dunjaluku naši ajeti, pa si bio slijep pored svojih očiju, zato ćemo te danas na, dunj, na Ahiretu slijepim proživjeti. Kaže se u hadisu koji je zabilježio imam muslim, da je Omer radijallahu ta'ala anhu za vrijeme svoga hilafeta za područje Mekke odredio čovjeka da bude namjesnik. Pa je taj čovjek izišao iz Mekke na putovanje i sreo je Omer radijallahu ta'ala anhu pa mu kaže Omer Koga si ostavio kao namjesnika iza sebe u Mekki? Pa kaže, ostavio sam čovjeka koji se zove Ibnu Ebi Ebza. Pa kaže, Omer, ko je to? Ma kaže, to je jedan rob. Pa se Omer naljutio, kako da ostaviš roba? kao namjesnik, kao meki za sebe, kaže Omere, ali je to čovjek, Hafiz Kur'ana, to je čovjek koji pozna i nasljedno pravo, to je Kadija. Kaže Omer radi Allahu ta'ala anhu, zaista sam čuo Allahovog poslanika gdje kaže, zaista Allah sa ovom knjigom, Kur'anom, uzdiže jedan narod, a ponižava drugi. Odnosno drugim riječima kazano, Oni koji uzdignu Allahov govor i žive sa njim, prakticiraju ga u svakodnevnom životu, Allah te bareke wa ta'ala će njih uzdići bez obzira ko bili. A s druge strane, onaj ko ostavi Allahov govor, Allah će ga ponisti još na dunjaluku. Bez obzira ko bio, braćo moja draga. Također, braćo moja draga i cijene sestre, svakako smatram da je pametno i korisno u ovom našem druženju da spomenimo nešto što velik broj ljudi ne poznaje ili minimalno <clears throat> o tome nisu razmišljali. Šta su prava Kur'ana kod nas? Allahov govor ima prava svoja kod ljudi, odnosno možemo drugim riječima kazati šta su to razlozi, zašto je Kur'an objavljen. Velik broj ljudi nikada u životu, u svome životu od 50 ili 60 godina nije pokušao da odgovori sebi na pitanje zašto je Kur'an objavljen. Je li moguće da je Kur'an objavljen da bi ga zamotali samo u peškir i ostavili na neku policu u našoj kući? Ili imaju drugi razlozi? Prvi razlog smo spomenuli malo prije, a to je da bi se družili sa Kur'anom i da bi na taj način zaradili mnoge sevape. Drugi razlog, veoma bitan jeste da razmišljamo o Kur'anu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "E fe la yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera." Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu da je on od nekoga drugog, a ne od Allaha? Oni bi u njemu mnogo kontradiktornosti našli. Kada bi se čitava zemaljska kugla okupila da nađu samo jednu kontradiktornost u Kur'anu, ne mogu je naći. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a kada bi se oni iskupili, i zašto ne razmišljaju Kur o Kur'anu, kada bi on bio o nekome dru od nekoga drugog, a ne od Allaha, oni bi sigurno u njemu našli mnogo kontradiktornosti. Braću moja draga, zato ja savjetujem naš narod, moj narod, da kada uče Kur'an svakako pod obavezno i čitaju prijevod Kur'ana, Jer rekli smo, Kur'an nije eksplicitno objavljen da bi ga mi učili, a da ne razumijemo šta učimo, već trebamo učiti i trebamo čitati prijevod. I velik broj islamskih učenjaka današnjeg dogba, kada je upitan da li će čovjek imati nagradu za čitanje prijevoda Kur'ana, potvrdno su odgovorili i kazali su, čovjek će biti ako Bog da nagrađen kod Allaha, to je barak vatala, zato što je učio prijevod Kur'ana u želji da razmišlja o Kur'anu i da u svome žime u životu implementira imperativ uzvišnog Allaha, te barak tabaraka ta'ala gdje naređuje da ljudi razmišljaju o Kur'anu. Braću moja draga i cijene sestre, postavimo sebi pitanje, budimo objektivni, budimo realni. Jesmo li ikada pustili suzu razmišljajući o Kur'anu? Da bi pustili suzu, moramo razmišljati o Kur'anu. A da bi razmišljali o Kur'anu, moramo znati arapski jezik. Nažalost, mi živimo u vremenu kada muslimani znaju neke, pod navodnim znacima, svjetske jezike, ali ne znaju Kur a, jezik Kur'ana, ne znaju jezik Allahovog poslanika. Ne mogu razmišljati o Kur'anu, a pogledajte samo kako je ta suza skupa kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu, sedam je osoba na sudnjem danu koje će biti u hladu Arša. Onog dana kada ljudi se budu tušili u znoju, svojih grijeha, kao što kaže Allahu poslanik, neko će biti u znoju do koščice, neko do koljena, neko do pasa, a neko do svojih usta. U tom momentu, kada se sunce primakne ljudima na udaljenost jedne milije, Neko će biti u hladu arša uzvišenog Allaha. Sedam skupina je spomenuo Allahu poslanik zbog skučenosti s vremenom. Spomenut ćemo samo jednu. Pa kaže Allahu poslanik, tog dana će biti u hladu arša onaj ko se sjeti Allaha. Onaj ko se sjeti Allaha iz njegovog oka potekni suza. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam u vjerodostojnom hadisu, neće ući u vatru onaj ko bude plakao iz straha prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, <clears throat> ako pogledamo u praksu prvih generacija, vidjet ćemo da je kod njih bilo opće poznato razmišljanje o Kur'anu i plakanje u tim momentima. Nažalost, mi nemamo suza za Kur'an. Naše suze su isplakane u drugim stvarima koji su nerijetko u koliziji sa načelima vjere Islama. Kaže se u vjerodostojnom hadisu da kada je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam obolio od bolesti u kojoj će preseliti, pa nije mogao više ljude predvoditi u namazu, pa je kazao, naredi te Bubekru da predvodi ljude u namazu. Pa kaže Aisha, čerka Ebu Bekrova, Allahu poslaniće, Ebu Bekr je blag čovjek, osjeta, osjećajan čovjek. Kada bude učio Kur'an, on plaći, ljudi neće čuti ono što uči. Pogledajte, braćo moja draga, njegove bogobojaznosti. Do te mjere, kaže Aisha, on ako stane u namaz predvoditi ljude, ljudi neće čuti šta on uči od plaća. Pa kaže Allah poslanik, ipak naredite Ebu Bekru, nek predvodi ljude u namazu. Također, braćo moja draga i cijenine sestre, treći razlog objavljivanja Kur'ana ili možemo kazati pravo Kur'ana kod nas jeste možda i najbitnije pravo da se prakticira ono što se traži od nas u Kur'anu. Kaže uzvišeni Allah tebaraka wa ta'ala u suri Al-Ahzab وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ Nema pravo ni mu'min, ni mu'minka, ni muško, ni žensko da po svome nahođenju postupaju onda kada Allah nešto propiši. Mu'min i mu'minka samo kažu Semi'na wa atana, mi smo čuli i mi se pokoravamo. Nije, braću moja draga, razlog objavljivanja Kur'ana i nije to dovoljno da umotamo Kur'an u bijeli peškir i da ga stavimo u neku policu u našoj kući. Niti je Kur'an objavljen da bi se u vidu neke male hamajlije ili nekog malog formata okači u auto pa da čuva auto, od nesreće, niti je Kur'an objavljen samo da bi se mi naslađivali slušajući lijep glas nekog učača. Kur'an je prvenstveno objavljen da bi se živjelo sa Kur'anom. Prva Kur'an je prvenstveno objavljen da bi, braćo moja draga, živjeli sa njim. Cijenina braćo i poštovani sestre, mi ćemo ovdje napraviti jednu kraću pauzu, a nakon toga, ako Bog da, nastaviti sa našim izlaganjem. Braćo moja draga i cijenine sestre, smatram da je veoma potrebno da spomenemo na kraju ovog našeg druženja kako je to prva generacija doživljavala njihov odnos prema Kur'anu. Pogledajte samo kako su se oni bili spremni pokoriti onome što od njih traži Kur'an. Evo samo jednog primjera predaje koji je zabilježio imam Ibn Hibban, rahmetullahi alihi, s vjerodostojnim lancem prenosilaca, došao je čovjek Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, pa je tražio od Allahog poslanika alihi salatu wasalam da se zauzmije kod jednog čovjeka koji je imao palmu koja je smetala da on upravi zid koji im je ograđivao svoju baštu. Znači čovjek, jedan od ashaba je ograđivao svoju baštu, pa da bi upravio zid, normalno trebalo je da se Allah poslanik alaihi salatu wasalam zauzmi kod jednog ashaba koji je imao jednu palmu i koja je smetala tom zidu. Pa je došao Allahov poslanik kod tog čovjeka, vlasnika jedne palme i tražio od njega da mu da tu palmu, a Allahov poslanik mu je obećao palmu u džennetu. Pa, pa je taj čovjek odbio. Pa je to čuo čovjek koji se zvao Ebu Dahdah, plemeniti i cijenjeni ashab, kada je čuo da je taj čovjek odbio tu ponudu Allahov poslanika da da samo jednu palmu na dunjalku za palmu, u džennetu. Pa je otišao kod tog čovjeka koji imao samo tu jednu palmu koja je smjetala da bi se upravio zid ovog palmovika, pa je došao tom čovjeku i kaže, ako bi ti ja ponudio čitav svoj palmovik u kojem ima še, šest stotina palmi, da li bi ti meni dao o tu jednu palmu? Pa je čovjek normalno pristao da da svoj svoju palmu jednu za šestotina palmi. Pa kada je on dobio tu palmu, otišao Allahom poslaniku i kaže Allahu poslaniće, ovo je sada moja palma i ti je daj tom čovjeku kako bi mogao upraviti zid svoga palmovika, pa je Allah poslanik alihi salatu wasalam kazao zaista je to uspješna trgovina, pa je otišao svojoj supruzi i obavijestio je tome i kazao je pokupi djecu, pokupi našu imovinu iz tog palmovika, ja sam je dao uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala uzajam. Pa je njegova supruga, cijenjena mu'minka, ona koja vjeruje Allaha i sudnji dan, kazala, zaista je to prava trgovina. Povodom toga su objavljene riječi uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala Men zellezi yukridu Allahe qardan hasenan fejudaife lehu ad'afen kathira Ko je taj ko će Allahu te baraka wa ta'ala dati dobre volje zajam pa ćemo ga Allah mnogo, mnogostruko vratiti. Allah subhanahu wa ta'ala nije potreban našeg zajma. Ali braću moja draga, mi smo potrebni da damo Allahu zajam kako bi ako Bog da to naplatili na ahiretu. Ili pogledajte drugi primjer, kada su objavljene riječi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran, Len tenalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vi nećete dostići stepen dobročinstva sve dok ne budete udjeljivali od onoga što volite. Pogledajte kako su ashab, ashabi udjeljivali ono što najviše vole a ne kao velik broj nas koji udjeljujemo samo ono što nam je nepotrebno i ono što je nekvalitetno. Pa kaže Ebu Talha, poznati Ashab Ensarija koji je bio jedan od najbogatijih Medinelija, imao je palmovik koji je bio pred vratima džamije Božijeg poslanika alihi salatu wasalam i u njemu je bio izvor hladne vode u kojeg je ulazio Allahu poslanika alihi salatu wasalam nakon namaza i pio bi vode i vrijednog stog palmovika je bila mnogo veća samo iz razloga što je dolazio kod nje, u njega Allah poslanik. Pa kada je čuo riječi Allah te barake o ta'ala, vi nećete dostići stepen dobročinstva, sve dok ne budete udjeljivali od onoga što volite, on je došao Allahom poslaniku i kaže, Allah poslaniče, ovaj moj palmovik koji se zove Beiruha, to je meni nešto najdraži na Dunjaluku, naročito zato što ti dolaziš u njega i jedeš datule iz njega i piješ vodu u njemu. E ja njega, zato što ga najviše volim, dajem vakuf Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je Allahu poslanik pohvalio njegov postupak, pa je Allahu poslanik alihi salatu wasalam također kazao, to je prava trgovina, to je uspješna trgovina. Ovaj ashab je dozvolio Božijem poslaniku da ga on udjeli kome hoće, ali Allahu poslanik alihi salatu wasalam ipak kazao, smatram da je tvoja rodbina najprioritetnija, zato ga podijeli siromašnim svojim rođacima. To su, braću moja draga, samo neki primjeri, a njih je izuzetno mnogo kada bi imali vremena, spomenuli bi mnogo toga što ukazuje kakav je bio odnos prvih generacija prema Kur'anu. Pogledajte samo, braću moja draga, u nastavku naših druženja neke ajete u kojima uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, onaj koji je objavio Kur'an, pogledajte kako uzvišeni Allah opisuje Kur'an. Kaže uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala Elif la mim zalike kitabu la rojbe fi hudan lil muttaqin Ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnje. Vi znate da čovjek kada napiše bilo kakvo dijelo, ako je imalo skroman taj insan, on će kazati ono što sam potrefio to je od Allaha te barak vetala, ali je moguće da u mojoj knjizi ima i grešaka. Ali Allah subhanahu wa ta'ala ljudima odmah na početku daje do znanja u Faktički prvoj suri u Kur'anu nakon Fatihe u suri El Beqara u prvim ajetima odmah kaže ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnje, njena istinitost je potpuna. I nakon toga upustvo je bogobojaznima. Također kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje Kur'an Elif lam ra kitabun enzelnahu ilike li tuhriđen nase min zulumati ila nuri bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid Elif Lam Ra, knjigu ti objavljujemo da bi ljude Allahovom voljom izveo iz tmina na svjetlo, da bih izveo iz tmina grijeha na svjetlo upute. Također kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i milost mu'minima. Nažalost, mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi ne zna ovu činjenicu da je Kur'an lijek. A sahabi su znali kada bi se desilo čak nekome od ljudi ko nije vjernik, <clears throat> ko nije musliman, kada bi ga ujeo akrep ili kada bi se desila neka druga bolest, došli bi i samo bi proučili nad njime suru El Fatiha sedam puta i čovjek bi ozdravio kao da nikada nije bio bolestan. Allah subhanahu wa ta'ala nam u ovom ajetu jasno daje do znanja da je Kur'an lijek i kroz čitavu historiju muslimani su se uvjerili da je Kur'an lijek za sve vrste bolesti, kako psihički, tako i fizički. Ali, braću moja draga, nažalost, mi kako smo se udaljili od Kur'ana, vezali svoja srca za materiju, napustili naše gospodara, Zapostavili smo i ovaj dio naših života tako da čovjek kada se razboli prvenstveno odma ide u bolnicu ili ako je u pitanju ona druga strana odma poteže za nekim stvarima koje nisu možda ni dozvoljene šerijatski kod nekih ljudi koji će mu tamo nešto napisati i svezati nešto na njega od čega nema nikakve koristi a s druge strane sigurno će mu to štetiti. I na kraju ovog našeg druženja, braću moja draga i ciljne sestre, mi kada bi živjeli sa Kur'anom, našli bi mnogo toga što bi nas učinilo sretnim, kako na Dunjaluku, tako i na Ahiretu. Evo nekoliko stvari za one koji nisu nikada otvorili Kur'an, pošto je mnogo takvih, nažalost, koji nikada u životu nisu otvorili Kur'an, koji nikada nisu pročitali rečenicu iz Kur'ana. Mi kada bi se družili sa Kur'anom, našli bi tamo da Allah te barke propisuje i obaveznim čini da djeca pazi svoje roditelje kako bi lijepo bilo živjeti u zemlji gdje djeca pazi svoje roditelje. A pogledajte kakav je odnos naše djeci prema njihovim roditeljima. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar tvoj ti naređuje da samo njega obožajiš i da svojim roditeljima dobročinstvo činiš. <clears throat> Kada bi Na, učili Kur'an u svakodnevnom životu mi bi našli da je muslimanima najveći autoritet Allahu poslanik alihi salatu wasalam i da je to najsavršenija osoba koja je ikada kročila. Mi ne bi imali potrebi da tražimo sebi idole i uzore nigdje pored Allahu poslanika alihi salatu wasalam kaže uzvišeni Allah lekad kane lekum fi rasulillahi usretun hasene zaista vi u Allahu poslaniku imate divan uzor. Nažalost, <clears throat> naša omladina ne zna ništa o najboljoj osobi koja je kročila Allahovom zemljom. Ali zato s druge strane znaju biografije igrača, pjevača, glumaca koji kada bi se možda izvagali ovo dunjalučkim parametrima vidjeli bi da ne vrijede ništa, a kamoli da ih izvagamo vjerskim parametrima, jer su to u velikom broju slučajeva normalno čast izuzetcima, u velikom broju slučajeva to su bludničari, to su drogeraši, to su alkoholičari, ali nažalost, takva su vremena da se zlo vidi dobrim, a dobro vidi znim. Tako da naša omladina u nedostatku autoriteta slijedjenja Božijeg poslanika posegnuli, se, posegnuli su za onima koji nikako ne bi trebali da budu autoriteti našoj djeci. Također, kada bi učili Kur'an, mi bi tamo našli da su muslimani braća, istinska braća. Islam i muslimani u prvim generacijama su doživljavali bratstvo po islamu većim i prioritetnim od bratstva po krvi. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Innama il mu'minuna ihva Zaista su vjernici braća I kako bi lijepo bilo živjeti u podneblju gdje muslimani se potpomažu tako kao da su svi krvna braća. Kada bi živjeli sa Kur'anom, braćo moja draga, mi bi znali da je glavna i najveća karakteristika insana strah od Allaha. Nikako njegov novac, nikako njegov fizički izgled – Najveća odlika insana i njegova vrijednost kod Allaha jeste njegov strah od Allaha i njegova bogobojaznost. Jedne prilike pored Allahovog poslanika je prošao čovjek koji je imao lijepu odjeću, lijepu jahalicu. Pa kaže Allahov poslanik jednom poslaniku, šta misliš o ovome, ko je, kakav je? Pa kaže, to je jedan najugledniji insan u našem društvu. On kada bi se zauzeo za nekoga, ono zašto se zauzme svakako će biti ispoštovano. Pa je naišao nakon njega čovjek siromašan, pocijepane odjeće pa je kazao Allahu poslanik šta misliš o ovome pa je kazao to je jedan neugledan insan u našem društvu on ako bi se nešto i zauzimao u društvu nikomu to neće udovoljiti pa je kazao Allahu poslanik učijeći ummet da čovjekova prava istinska vrijednost nije u odjelu, niti autu, niti mobitelu, niti u telefonu i nekim drugim stvarima, već da je njegova istinska vrijednost u njegovom moralu i njegovoj bogobojaznosti, kaže ovaj, ovaj zadnji, ovaj siromašni, on je bolji od čitave zemaljske kugle kada bi se napunila onih bogataša. Također, braćo moja draga, muslimani kada bi se družili sa Kur'anom, znali bi da je prvi imperativ objavljen ovom ummetu uči iqara i muslimani ne bi bili najnepismeniji narod na planeti. Nažalost, živimo u vremenu kada su muslimani najnepismeniji narod na planeti i kako očekivati od nekoga da prihvati islam a muslimani su najnazadniji narod na planeti, a prvi ajet koji je objavljen muslimanima jeste ikra, uči, nama trebaju ljudi obrazovani u medicini, u informatici, u islamu i u mnogim drugim svjetovnim znanostima. Nije uvjet da čovjek ako se educira, da se educira samo u stvarima koji se vezuju za šerijet i za vjeru, ne. Već muslimani treba da imaju dobre inženjere i dobre doktore i mnogo toga što im je potrebno u društvu. Također, braću moja draga, mi kada bi se družili sa Kur'anom, znali bi da će čovjek biti pitan za svoju porodicu kako je odgajao svoju djecu, kako je izgledala njegova supruga, gdje je bila, kako je bila, šta je radio, da li je odgajao svoju djecu u duhu Islama, kaže uzvišeni Allah te barak wa ta'ala, ja eju halladina amenu, ku anfusekum wa ahlikum nara. O vi koji vjerujete u Allaha, sebe i porodice svoje od vatre čuvajte. Kako čovjek može porodicu svoju sačuvati od vatre? Jer on ima toliku mogućnost da sutra ako Allah nekoga osudi, na vatru da to može spriječiti, ne, već možemo saštititi svoje porodice od vatri tako što ćemo ih podučiti propisima Islama. Također, kada bi muslimani družili se sa Allahovom knjigom, naučili bi da čovjek treba da ostavlja sve ono što će ga voditi haramu. Ne samo da ne treba činiti haram, već sve ono što ga vodi haramu da ostavi. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, La taqrabu zina, nemojte se približavati bludu. Ne kaže uzvišeni Allah nemojte činiti blud, već kaže nemojte se približavati. Tako mu'min treba da ostavlja sve ono što će voditi ka stvarima koje uzrokuju kršenje onoga što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Također, Ako bi se družili sa Kur'anom, našli bi tamo, skoro na svakoj stranici, opasne prijetnje u kojima uzvišeni Allah prijeti svojim robovima koji su nepokorni, pa bi vidjeli na mnogo mjesta kako Allah te teala prijeti vatrom džehennema onima koji su nepokorni, što bi svakako bila dodatna satisfakcija svakome od nas da bude pokoran, da bude čestit, da bude moralan, da bude marljiv i da bude Allahov rob. Jer vatra džehennema je 70 puta žešća od ovo dunjalučke vatri kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu Allahu poslanika. I na kraju, kada bi se družili sa Kur'anom, u onim teškim momentima, kako teškim momentima po nas psihički ili možda zdravstveno, uvijek bi nalazili utjehu u Kur'anu. Kada tamo govori se o nagradi koja čeka one koji su pokorni Allahu te barake wa ta'ala, o džennetskim bašama, o džennetskim ljepoticama, o uživanjima u džennetu. Čovjek kada pročita te nagrade, svakako, bez obzira šta da mu se desi na dunjaluku, kakva iskušenja doživljavao, sve je to ništavno u odnosu na ono što mu uzvišeni Allah obećaje na ahiretu. Cijenina braćo i poštovani sestre, Molim Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog našeg druženja da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da nam omrazi neistinu, a da nas učini od onih koji će slijediti istinu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju subhaneke. Allahumma vebi hamdike, šedu en la ilaha illa ente stagfiruke ve tubu ilik. Ja talib al-haqi, والخيرات والنور يا من يفتش عن هدي وتبصير يا من يفتش عن هدي وتبصير يا طالب الحق والخيرات والنور يا من يفتش عن هدي وتبصير من يفتش عن أدين وتبصير ويبتغي لي الصدق لا يرضى به بدلا ويستعيد بالله من حيف وتقصير